You know, I came from the low hills of Mississippi where people used to moan and you know, when you start mourning, something funny happens to you. And sometime I would hear somebody over there in the amen corner when they said, Some main old river. Some main old river. answer prayer. You know, I'm not ashamed to tell the world that I've been changed. And everywhere I go, I tell the whole round world one thing I do know. I sure been born one thing I know I ah, sure been born again. Oh, my soul, my soul, my soul is anchored in Jesus. I want you to know, Lord, I didn't see nobody. God knows I show, I show felt a change. I didn't see Velkommen til DJ Breves brevkasse. I dag handler DJ Breves brevkasse om de forskellige måder, man kan øh, ligesom snyde sig selv, eller de måder, man kan lytte på for at komme tættere på det musik, man lytter til. Jeg tror, at al musik forudsætter en eller anden form for deltagelse, og en basal form for deltagelse vil jo i første omgang være at lytte med sine ører hvis man så har nogle minder tilknyttet musikken, så vil man også deltage i musikken med de her minder. For eksempel, hvis man har hørt det i et bestemt sted eller en bestemt situation første gang, så bliver minderne til en del af den måde, man lytter til musikken på. Der er jeg, øh, jeg lægger ud med at spille det her gospelnummer fra Reverend Cleofus Robinson, der hedder Morning and Evening, for at minde om, hvordan øh, deltagelse inden for en gospeltradition er det her med at moaning, altså synge med, uden at have nogle ord at synge, men at deltage med sin stemme. Øh, musik implicerer også implicerer en form for fællesskab. Og ja, jeg kunne godt tænke mig i det her program at snakke om de måder, man kan... Jeg tror, der er mange mennesker, jeg kender, og jeg tror, der er mange af de mennesker, der lytter til The Lake Radio og de der brede brevkasser, som har deres egne små private lytteteknikker, de bruger, når de hører bestemt musik. Og så kan man, vil jeg bare slå et slag for en mere åben udveksling af disse små lytteteknikker. Amen. Øhm, og jeg kan vist lige så godt selv tage det første skridt. Det er jo mig, der har sat mig op på den pedestal, det er at kalde sig DJ Brevet, og være vært for DJ Breds brevkast, som du lytter til, og min overordnede lytteteknik, som jeg bruger rigtig meget, og som passer til alt musik, det er, at jeg forestiller mig, at det er mig, der har lavet alt i den sang, jeg sidder og lytter til. Og det lyder jo som en, en smutvej til storhedsvandvid, og det er det også. Og det er sådan set heller ikke det værste at være, hvis man selv sysler lidt med at lave noget musik. Øhm, nå, men min pointe er blot, at øhm, du kan, hvis du øh, vil, øh, forestille dig, at du har stået for samtlige aspekter af et bestemt musiknummer, og så se, hvordan det føles. Det synes jeg i hvert fald er ganske skægt. Her har jeg fundet en melodi frem fra den periode, hvor jeg kan huske, du gik og øvede dig meget på akustisk guitar og congas. Smukt guitararbejde. Øh, godt klaret. Øh, ja, du kan, hvis du har lyst til, hvis emnet får dig til at tænke bladre i dine øh, mentale lytteteknikker, så kan du som altid melde dig på legmofonen på 42 66 80 29. Øh, ja, så har fundet en anden melodi frem fra den gang, så du var meget nede i hvor du gik meget ned hos, du var arbejdsløs, du var sygemeldt i en længere periode, og du gik gik op og ned ned hos pantelånerne, og havde meget tid til at holde øje med, hvad der var for nogle maskiner, der stod, stod inde hos pantelånerne, for købte en gammel, grim Roland basmaskine, og du købte, du købte noget fuldstændig derangeret musikelektronik, som ingen med nogen som helst finger på pulsen kunne drømme om, man kunne bruge til noget som helst. Det er noget som helst fornuftigt. Og på grund af din ildhu, så lykkedes det der at sidde hjemme på værelset med disse maskiner og skabe den genre, vi senere har lært at kende som Acid House. var der den her gang, hvor vi skulle mødes på Dronning Louises Bro på vej hjem fra arbejde, hvor du bare cyklede lige forbi, mens jeg stod og ventede på dig, og så vidste det sig, at det var fordi, du havde fundet på den her sang, og du skulle med det samme hjem og synge den ind på din telefon, eller hvad ved jeg. Altså. Oh, mister, hello, hello, hello, hello. Oh, mister, hello, hello, hello, hello. Oh, mister, hello, hello, hello, hello, hello. I've just been born in this place. Can't quite recognize a face. I've just been born in this place. Hello, hello, hello. Oh, mister, hello, hello, hello, hello. Oh, mister, hello, hello. hello hello, hello. forstod det jo godt, da du spillede sangen for mig, så forstod jeg godt, hvorfor jeg måtte stå der og vente, og hvorfor du var nødt til at cykle lige forbi, og mens du blev ved med at synge sangen, så du ikke glemte melodien. Nu tjekker jeg altså lige legmofonen her. Hvad ja, kan der måske være sket der? Hej, du har en ny besked. Modtaget den 11. februar kl. 18.11 Øh, jeg vil gerne øh, overtage ejerskabet på en gammel Evergreen. Øhm, jeg ved faktisk ikke engang, hvem der har øh, skrevet den. Bossa Nova Evergreen øh, Wave. For at aflytte næste besked, tast 1. Hvad er der flere Hør den igen. Der var tast kun 3. en ny besked. For Øh, Mixi, kan du lige hjælpe mig her? Hvad, hvad hed den Evergreen, som lytteren gerne vil overtage ejerskabet af? Jamen, jeg, jeg kunne, det var en Bossa Nova Evergreen. Det var det eneste, jeg hørte. Jeg hørte ikke titlen på den. Kan vi øh, lytte, aflytte beskeden igen, måske? Ja, vi kan lige prøve. Det var da... Ja, forud for dagens program har vi spurgt på The Legs Instagram, om der var nogen sange, man havde lyst til sådan at overtage det åndelige ejerskab Enten fordi man måske synes, det er en fabelagtig sang, eller på grund af prestige-spørgsmål, eller simpelthen bare fordi man har lyst. Man vil ønske, det var en selv, der havde lavet den her sang af en eller anden grund. Øh, ja, og det er det spørgsmål, lytteren reagerer Hej, på her. Lad du har ingen nye beskeder. Hovedmenu. Spil de gamle beskeder. For at aflytte dine beskeder, tast et. Øh, ja, et. Du har en gemt besked. Okay. For at slette alle dine gemte Nej, beskeder, spil den. tast 7 modtaget den 11. februar kl. 18.11. Jeg vil gerne øh, overtage ejerskabet på en gammel Evergreen. Øhm, jeg ved faktisk ikke engang, hvem der har øh, skrevet den. <laughs> Øh, Bossa Nova, Evergreen, øh, Wave. Wave. Du har ikke flere Sway. Det lyder sådan, ikke? Sway. Sway. Er det den der... Øh... When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Er det den? Det, det ved jeg ikke. Det er jo ikke enormt mange clues, vi får. Men jeg... Men det, er, jeg, da, det er en evergreen, der ved noget. Men måske, Mexi, kan du, kan du lige se, om der skulle være en bossa nova evergreen, mens vi hører den næste sang, som hedder Sway eller Wave, eller kan du prøve at se, om den lige skulle ligge i toppen af de digitale bunker, den her? Ja, selvfølgelig. Det, jeg, jeg kigger lige i analerne. Men uanset hvor den ligger, så synes jeg hermed, at vi overdrager ejerskabet af, den, af sangen til, til lytteren. Hermed givet. Øh, Ja, hvis du øh, selv øh, kunne tænke dig at overtage det åndelige ejerskab af en bestemt sang, af hvilken som helst årsag, så ring ind på legmofonen under programmet, eller når du hører programmet, på 42 66 80 29, men det kan jo også være, at du er tilbageholdende, fordi du i virkeligheden har bidraget så utrolig meget til musikhistorien. Jeg har i hvert fald fundet en sang frem her, som som, som du skrev i den periode, hvor du lige var blevet forladt af din elsker, og det er jo klart, der vil være en, en, en vis periode, hvor man går og sunder sig ovenpå den form for oplevelse, og så vil de fleste nok i det små begynde at sige, kom nu videre. Men der blev du meget længe i, i det der sørgende stadie. Det var nærmest som om, at det du følte, du havde tilbage af den elsker, du ikke havde længere, det var smerten. Og det kan man jo sådan set godt forstå. Men ja, hvorfor vælge smerten? Men altså, du, der kom denne her sang ud af det, og den... Øh, det, det er fandme godt arbejde. Jeg tror, Janis Joplin er, var åbenbart enig. Hun fik i hvert fald et stort hit med den nogle år efter, du havde udgivet den. Hvad sagde du, hvem der havde lavet det her nummer, inden du spillede det? Gik jeg glip af det? Det er lytteren, der har lavet det. Nå, det er lytteren, der har lavet det, ja. Okay. Det er lytteren, der har lavet alle numrene i dag. Nå, ja. ja. Øh, jeg har faktisk fundet det andet nummer, som lytteren har lavet, nemlig øh, det fra telefonsvarmeddelelsen, som hedder Wave. Skal vi ikke lige prøve at... Nå, jeg troede, lytteren sagde Sway. Nej, men det tror Wave. jeg ikke. Jeg har fundet øh, noget, der på nettet øh, angives til at være en form for bossa nova-klassiker, der hedder Wave. Med, Jamen, det er jo så den. Med, med en kunstner, der hedder... Med, med lytteren, altså, som har lavet det her nummer. er godt lavet af lytteren. Det er jo både sentimental og funky musik. Det tror jeg altså også, jeg ville øh, have overvejet at adoptere det her nummer. Som før det blev lavet af lytteren, der adopterede det via øh, The Legmofon, svaren var det lavet af Antonio Carlos Jubim og hedder Wave. Øhm, jeg tror, en af årsagerne til, at det er et meget stort tabu og tage æren for andre menneskers arbejde er, og det er sindssygt fedt. Og det er den eneste årsag Det til, det er nødt til at være et tabu. Lytteren sagde noget øh, interessant, synes jeg, fordi <clears throat> lytteren har jo valgt sådan en, ja, han, jeg tror selv, han brugte ordet evergreen, ikke? Mm-hmm. En af de her numre, som alle kender for evigt, men, men sjældent er der nogen, der måske lige ved, hvem der har lavet det, som det også var tilfældet her. Mm det er jo sjovt at overtage ejerskabet. For i den her lille leg, ikke? hvis man overtager, altså vi skal lille forestille leg. os en, i, den, i det her tankeeksperiment, <laughs> vi skal jo forestille os en verden, hvor ah! lytteren, hvor lytteren er kendt som personen, der skrev det her nummer. Mm. Så det holdt op med at være sådan en ukendt, en, en, en evergreen med ukendt ophav, og bare sådan en, den her lytter er kendt, går ned ad gaden, og folk vender sig om og peger og siger, det var ham, der skrev Wave. <laughs> det er det, vi, det, det, det, det, vi skal forestille os, ikke? Jo. Der er, det, der er det jo fantastisk, fordi jeg har selv tænkt meget over det her, og øh, efter du lagde spørgsmålet ud i, øh, i øh, til, til, hvad kan man sige, i æderen, i internetsfæren, og, og det er jo fedt med de her evergreens. Altså, jeg var selv sådan tænkt, at jeg godt kunne tænke mig at være den, der havde æren for sådan et eller andet for 20, eller sådan et eller andet, sådan en, som alle kan synge. Ja, Elite NB her, øhm, vil du ikke lige tjekke, at din egen mikrofonvolumen ikke er sådan usædvanligt høj, fordi du lyder... lyder Jamen, jeg synes også, jeg lyder meget høj. Øh, vil du bare lige ikke, fordi jeg... Øh, du er på sporet, nok, eller jeg, ja, du, jeg var ked af at afbryde dig din pointe, men... Øh... Alright, øhm, jeg gør, jeg gør det, at jeg skruer en lille smule ned. Okay. Hjælp det. Ja, ja det lyder lidt mere naturligt. Nu. Okay, jeg tror måske, jeg har skruet... Jeg tror måske bare, at tale lavere. Jeg er ikke sikker. Øhm, Den første del af det, måske du var det bare, fordi jeg var lidt excited. Det var, fordi du var ved at fortælle om, ja. hvad det var, som du... Ej, nu ringer lige. Nu ringer mig. Ej, hvor det Hvem kan det være? Hej, du har ringet til dit bredes brevkasse. Hvem taler vi med? Øh, du taler med Chris. Hej, Hej Chris. DJ Bløder. Tak, fordi du ringede ind til brevkassen. Hej, selv tak. Og en øh, virkelig fantastisk emne i dag. Tak skal I du have. Og øh, hvis det passer dig og Mixi, vil jeg gerne tage mit svar på engelsk. Jamen, det, det er i orden. Okay. Uh, well, I'm reminded of a specific scene in Wild at Heart, David Lynch. Yeah. Have you seen this movie? No, It's no. the one with Nicolas Cage, right? Well, there's this uh, phenomenal scene of Nicolas Cage recently out of prison, yeah. who goes with his girlfriend to see a, a death metal band play. Okay. And they're playing this, you know, thrash metal, and this guy gets a little bit too close and dances with his girlfriend. And so Nicolas Cage puts his hands up and he stops the concert, and he makes the man apologize, and he the man refuses. So Nicolas Cage like kicks his ass, and then gets on stage and takes the microphone, and the band starts playing uh, an Elvis song, really slow and tenderly, and Nicolas Cage then sings uh, "Love Me" by Elvis. <laughs> and uh, there's all these like screams of people just losing their minds and crying, listening to him sort of take complete ownership, not only of the song but of the entire situation. And uh, this is a two-part answer because the when I sometimes am walking or riding my bike or simply at home, listening to a special song, there's a, a few times in a recurring fantasy that I have where I think uh, if I had five times in my whole life where I could transform my singing voice to the voice of an angel, would I do it for this song? And sometimes the answer is <laughs> yes. I would use one out of five attempts in my whole life to transform my voice into an angel voice to be able to sing this song and to feel it come out of my own mouth and uh and feel a part of it in that way. What what what added benefits or distribution of your voice does it get from being an angel's voice one of these five uh, times? I I don't know that much about angels, but I can imagine that uh, an angel knows how to put their intention into the physical form. Mm-hmm. So if I if I want it to be a very specific way, like this this fantasy works because I don't always want to sound like Scott Walker, and I don't always want to sound like Joni Mitchell, but sometimes I want to sound like a combination of them, or like to change back and forth in a way that an angel probably could. Okay. So I don't want to be fixed with one sort of style or one way of expressing myself. But I love the idea of being able to embody a song like that. So you have your like, five clip clipboard to uh, <laughs> to to, to embellish uh, certain five songs with these angelic enhancements. Exactly. Do you recall? And it also, sorry, continue. Um, I just um, what, I was curious to learn if you remember the last time you felt compelled to use <laughs> one of these angelic clips on your clipboard. Man, it's funny because as I remembered this, listening to the beginning of the show, I can't recall. There have certainly been one or two times where I've been like, this, this, like right here, this is one of the ones I for sure would. But I can't remember specific examples. You better. And I feel like I'm, I'm going to give extra thought to this, absolutely. But if I were to request a song, it would be Nicolas Cage performing "Love Me" by Elvis because he actually, like David Lynch, insisted that Cage sing it himself, mm-hmm. which he did, and it's fantastic. I'll definitely see if I can find it. But but Chris, for, for the sake of uh, the of the future of this radio program and, and and your musical destiny, I strongly suggest you save you take the number of Legmofonen and you save it in your telephone as angelic voice memo hotline. So whenever you feel you need to jot down that special song that makes you wanna draw upon your angelic five clip chord, then you just <laughs> use the phone as your personal notepad, please. Incredible. I will. I absolutely will. Thanks so much for calling. I'm gonna see if I can uh, if that uh, Nicolas Cage Elvis cover is somehow available for this program. Fantastic, and thanks for a, uh, an excellent experience listening to DJ the uh, DJ the Letters Letterbox. Uh, thanks so much. Please call again. <laughs> All right, will do. Absolutely, will do. All right, thanks, and talk to you guys later. Bye. Okay, helt sikkert. Der var der virkelig en lytter, der havde der lød til at have noget personligt tankegods investeret i det her. Jeg er endnu ikke helt færdig med at processere det, men jeg synes helt klart, at vi skal prøve. Det lød godt nok også, som om man kunne få glæde af at se David Lynch film med Wild at Heart endnu en gang. Øhm. Jeg får sådan en helt dårlig samvittighed over at have set filmen for indrømmet mange, mange år siden, men slet ikke rigtig at kunne huske den her scene. Men jeg tror ikke, jeg kan huske det, fordi jeg så alle David Lynch-film, så jeg var en meget ung og præsentøs person, der bare ah. lod, som om jeg forstod alle mulige ting. Oh, men i altså, virkeligheden ja. forstod jeg ikke noget af det, så derfor er det heller ikke rigtig festen sig. Det er der også det er en af grundene til, at man kan se dem igen. Men det er sådan en film, jeg kan huske. Jeg kunne ret godt lide filmen Nicolas Cage. Jeg, så vidt jeg husker, hedder hans karakter Snake, eller sådan noget. Han, han er ikke i... sailor? Jamen, han, jo, det kan godt være, men han går i sådan en øhm, slangeskinsjakke, gør han ikke det? Som han hele tiden øh, taler om ud, ud, hvad hedder sådan noget, udstråler, at han er en individualist. <laughs> jeg tror nok, det er den film, ja. Ja. men jeg øh, husker ikke Elvis-scenen. Vi, vi, vi, jeg, jeg kan, find... vi, kan vi finde den? Ja, men jeg finder det lige, mens vi lytter til det næste her. Okay. Øh, jeg kommer også lige i tanke om, der kommer til at være en anden David Lynch-reference i det her program. Så, well. øh, ja, hæng på. Og hvis du øh, kommer til at tænke på situationer, hvor du har på en eller anden måde fundet en måde at investere dig selv i musikken på, eller gjort det, som vi gør i dag, som er at tage på en eller anden måde tage ejerskabet over det musik, man lytter til i det øjeblik, man lytter til det, alene med det formål at skabe en vej ind i musikken for sig selv. Så håber jeg, du vil ringe ind på lægmofonen på 42 66 80 29, enten her, mens du lytter, eller ja, hvis, enten hvis du lytter det torsdag aften den 13. februar 2020, men hvis det er på et, et hvilket som helst senere tidspunkt i verdenshistorien, kan du ringe ind og lægge en besked på, på telefonsvaren. Øh, nu har jeg fundet den her sang frem, som... Øh, ja, det var lige den der periode, hvor du havde været til noget sangundervisning, hvor du havde fundet ud af, hvis du ligesom råbte, nærmest råbte teksten, så lød det lidt federe, og så havde du også lært at, ligesom, at skabe den der dynamik, hvor hi-hatten de to pedalbetjente Bækner i trommesættet er ligesom svarer solistisk på, på sætningsmelodierne i, i, i teksten. Det havde du lige fundet ud af, og så havde du også lige fundet ud af, at Melodi var på mange måder noget underligt noget, men den der, den der idé, de har i Melodi med, at melodien stiger en halv tone på et tidspunkt, for ligesom at give sådan et, en kæmpe energitilstrømning i sangen, den har du også fundet ud af. Det, det kunne du faktisk bruge din egen musik, og der kom der noget rimelig fedt ud af. Altså. fundet en optagelse frem, hvor, hvor den periode, hvor du fandt ud af, at du var nødt til at gennemleve en svær med jazz. Tæt, tæt svær med jazz. Og det var fordi, du havde en eller anden, en eller anden anelse om, at der langt inden bag det her, den her svær med jazz, der var der et lyrisk hjerte som en diamant, der godt nok var blevet omvundet med mange lag af mudder. Men hvis mudderet fik lov at falde bort, så ville vi opleve noget af det mest lyriske og smukke saxofonspil, vi nogensinde havde hørt. Uh, jazz, jazzstormen kommer tilbage her. I dag i DJ Brevs brevkaster eksperimenterer vi med, og vi udveksler øh, transpersonlige lytteteknikker, hvor man lader som om, man har lavet alting, eller man lader som om, man har lavet det musik, man lytter til, fordi i virkeligheden er der ikke rigtig nogen, der ved, hvem der har lavet hvad, og musik er bare nogle ballonger, der flyver opad, og hvem der har puttet luft i dem på et eller andet tidspunkt. Det er kun vigtigt, hvis man havde regnet med de kodapenge. Her har fundet en sang frem, øh, som er før den gang, hvor du havde dit melodiske øre og din tæft for den gode melodi havde ført dig til popmusikkens en af popmusikkens hovedsteder her i verden, Kingston, Jamaica. is all I bring. B to the J alongside C to the L A Y E. She's got the keys from the start. Yo yo. She's got a piece of my heart. The skies are gray. The skies are gray, my girl. Since she went away, yeah. Now since you left me, I'm gone. Lonely sets the tone. Yo yo. Baby, please come back home. Yo yo. Don't you be late. Bang, bang. Bang, bang, bang, no delay. Bang, bang, bang. Yeah. Away you gonna, baby girl, away you gone. You park up and leave, left me one in the yard. I would never disrespect you, want me now draw no card. Your love is a blessing, make me shout out loud. I know I did you wrong, but baby girl, I really care. I know I stress you out and I can see it very clear. I know you left me broken hearted, living in fear. But I wonder if you're coming back to love me this year. Don't know if she's coming back, don't Yo, yo. All I know is that she's got my heart. She, she's got the keys from the start. She's got a piece of my heart. The skies are gray. Skies are gray, my girl. Since she went away. Now since you left me, I'm gone. Lonely set the tone. Yo, yo. Baby, please come back home. And don't you be late. Right away, no delay. Bang, bang, bang. Hey, you have the keys to my heart, girl, with a chain on the padlock. Please come back home, girl, release me from this love lock. No argument, me stop chat, no cussing, me done that. Cause when you're not around, baby, you know so that the fun stop. No more sorrow, no more pain. Baby, open the lock, I'ma lock past the chain. Cause since you been gone, baby, I'm not the same. Can't even feel so virgin them the way I'm ashamed. But I wonder if if you're coming back to love me again. Don't know if she's coming back, don't know if she's gone forever. All I know is that she's got my heart. She, she's got the keys from the start. She's got a piece of my heart. The skies are gray. The skies are gray, my girl. Since she went away. Since you left me alone. home and don't you be late. Oh, no, no, no, right away, no delay. Det var fed idé, at der mix trommerne så lavt. Det er meget usædvanligt på en reggae-sang. Den, den, næste, den næste melodi, det er faktisk en, som... Øh, det er faktisk en mix, jeg har lavet. Øhm, jeg ved ikke, om du kan huske det, Mixi. Det var dengang, vi vi boede sammen i en lille lejlighed på Vesterbro, og du, du var meget på... Du brugte meget den der app i den periode, der hedder Tindur, som er sådan en app, hvor man møder mennesker med forskellige øh, formål for øje, kan man godt sige. Men du havde matchet med hende der naturvejlederen. Jeg tror nok, hun var naturvejleder. Og du havde du var faktisk en lille smule ulidelig at bo sammen med i den periode, fordi du havde så mange forventninger til den til det stævnemøde med hende, naturvejlederen, Mexia. Det var, det var helt ulideligt at være sammen med dig dagen op til, du sidrede simpelthen som et espeløv af spænding, og det var tydeligt, at du havde lavet den der meget sædvanlige tindur manøvre op i dit mix i hovedet, hvor du ligesom allerede havde købt hus med den her naturvejleder. Og jeg, og jeg sad bare der i morgen, at vi havde den der lille krog, hvor vi sad og spiste morgenmad, og gerne lige tjekket ind, du ved, når man kommer ind ad døren, og man er to yngre mænd, der bor sammen, og jeg så skulle ud af døren der, og du lugtede af CK1 ud af den ene armhule, og polosport ud af den anden, og jeg vidste bare, det her bliver en kæmpe skuffelse. Og så ganske rigtigt, da du kom hjem, og jeg sad og fik mig mit glas sherry, og du kom, du kom ind ad døren et par timer efter daten var gået i gang, så kunne jeg godt regne ud, det var ikke, gået særlig godt, og du var helt, du var helt vild i blikket, og du gik med det samme ind på dit værelse, fuldstændig uden at sige hej, men så gjorde du noget, Mixi. Du gjorde nemlig, du gik ind og skrev denne her. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. søgt arbejde, Mixi? Hvis, hvis du ikke lige havde genopfrisket med hukommelse, så tror jeg måske helt, jeg havde glemt dengang. Med ja. den øh, date med naturvejlederen. Ja. Hvorefter jeg skrev, produceret og spillede verdens spinkleste rytmegitar på Brother Louie. Fede, ja. fede tider. <laughs> jeg kunne godt lide at vide, hvorfor. Og det er muligt, at svaret bliver for omsaggribende til, til at indeholde det i indværende dit øh, brevkast, men jeg har undret mig over, når jeg har nyt din sang, at den hedder Brother Louis. Og jeg har undret mig over den syntaksfejl, du har, hvor du, hvor du synger The Flames Grows Higher. Det er jo... Det er jo altså... Ja, det, det vil jeg bare sige, hvis du, skal, hvis du laver en remaster, så skal der ikke S på grows der. Flames grow higher. Ja, men som sagt var det en rigtig dårlig date. <laughs> Der, du, fik da, du fik da noget ud af den. Øh, nogle gange er man selv nødt til at, at ligge og lave en slags psykisk efterbehandling, der gør, at selv det mest langmodige stævnemøde i det mindste kan vendes til et eller andet kulturelt produkt. Og her kommer faktisk en melodi fra det kulturelle produkt, som vores lytter, der ringede ind på lægmofonen tidligere, han nævnte, jeg har fundet Nicolas Cage, øh, der synger Elvis fra David Lynch-filmen Wild at Heart. det lød godt nok... Ja. Jeg, jeg, det er også det, David Lynch kan. Han ved, øh, tror jeg, at det mest, det der trænger mest ind, er nogle gange det mest pinagtige og realistiske. Øh, det kan jeg jo heller ikke helt sige mig fri fra i den måde, som jeg forsøger at lave det her radioprogram på, sammen med Mixi og Mixi, at der er en imellem maveplasker og den absolut øverste mængde, ja, yderste mængde sekunder af stillhed, der tolereres i nogen som helst form for radiomedie. Øhm, hvilket nok også er et godt tidspunkt at nævne på, at hvis du er fast lytter af dit øh, brevs brevkasse, og du indimellem hører lyden af en øldåse, der bliver åbnet, eller nogle chips, eller nogle saltskruer, der bliver spist, så er det fordi, at øh, efter ganske få udsendelser, gik det op for mig og Mixi og Mixi, at hvis ikke vi holder mikrofonerne åbne hele tiden, også mens musikken spiller, så opstår der sådan en øh, dobbelt samtale, hvor Mixi og jeg sidder og knævrer om et eller andet, mens musikken spiller, og ideen med de der brede brevkasse er, at have en samtale med lytterne og med musikken og mellem Mixi og jeg, og på så mange ledere og kanter som muligt. Så hvis man spalter det ud og gør det ligesom rigtig radio og slukker for mikrofonerne under musikken, jamen så, så opstår der to lag af samtaler, og lytterne får kun den ene med, og jeg kan heller ikke have to samtaler på én gang. Jeg kan knap nok have en. Så bi- bi- bivirkningen ved det er, at man indimellem hører chips blive spist, og øl, alkoholfrie for mit vedkommende, blive åbnet. Øhm, jeg håber, du vil se det som lidt øh, en ekstra farve på det her radioeksperiment, som DJ brev, brevkasse er. Øhm, nå ja, så er der indløbet en lytterteknik, fra en lytter, der kalder sig Endbone. Han skriver, forslag til lytteteknik. Du lytter til Dark Star fra Live Dead med Grateful Dead og forestiller dig musikerne som nogle underligt vage, metalagtige skikkelser, der står på skateboards i et ocean af ost. Bølgerne er ind imellem høje, ind imellem lave eller midt imellem – men altid mærkeligt bløde og tunge på en og samme tid. Du har konstant en særlig oplevelse af, at de osteskætende musikere intet opnår, og det i sig selv er dejligt. Og nu får vi lige lidt af Dark Star med Grateful Dead. Og på lytter Endbones opfordring, opfordring kan du stå på skateboard i et ocean af ost. er vi blevet lidt klogere på de dyr og mennesker, der lever i, i dette hav af ost. Øh, nu kommer der lige et forsøg på at lave et total shotgun mix. Jeg har nemlig ikke nogen monitorkanal, så alt er bare som det er. Men jeg synes, programmet ville ikke være komplet, hvis ikke vi, vi kunne høre den her lille knaldperle, du listede af. Dengang du optrådte under kunstnernavnet Asia with Digital Boy, og du har lavet sangen The Mountain of King. Du var en populær musiker i Italien. påmindelse om, hvad den helt skrabede lokal kan, men den ikke alt for gode mikrofon. altså noget, før, før elektronisk musik blev sådan per definition meget velproduceret. Der skete der altså nogle meget fede ting, synes jeg da. Den her sang, vi lige hørte før, som du selvfølgelig har lavet, som var med kunstnernavnet Asia with Digital Boy. The Mountain of King. Fed titlen også. Vi er værd nå til vejs ende med denne brevkasse. Men jeg har ligesom om temaet i det her program, nemlig hvordan lytter man til musik, og hvordan gør man det sjovere for sig selv, kommer til at være et bogstav i det musikalske alfabet her i brevkassen fremover. Hvis du kommer i tanke om noget, er der noget, du kan dele med os andre, som du gør ved dig selv, når du hører musik for dig selv, så er vi altid meget interesserede i at høre fra dig på legmofonen, eller du kan reagere på vores talrige posts på Instagram. Legmofonens telefonnummer er 42 66 80 29. Nå ja, altså, du kan jo, hvis, kan finde ud af, hvem der har, ud over dig selv, hvem der så er kunstnernavnene bag det musik, vi har hørt i dag, ved at kigge inde på øh, SoundCloud eller på øh, podcast-appen. Altså, der er jo nogen, der har lavet det, som ikke 100% er dig selv, men du har jo på en eller anden måde været her til at høre det, og det er jo den eneste grund til, at du ved, at det overhovedet eksisterer, eller at det gav mening for nogle andre at lave, så Ah, kunne vi passende opløse afsender, modtager forholdet, jeg tror. Men alligevel, det er det, der sker, når man dør. altså, det er ikke, fordi jeg ved, hvad der sker, når man dør, men jeg, jeg har, som mange andre mennesker, en, en hel række teorier om det. Og en af de teorier, som jeg hermed lige løftede slør for, er, at jeg tror, at afsender modtager forholdet vil være fuldstændig lige meget. Og jeg tror, at en af grundene til, at gospelmusik er så nemt at mærke, og at de står og måner i det gospelmusik, og de synger med, og de lader sig berøre, og de deltager med deres stemmer. Det fungerer i den kontekst, fordi det på en eller anden måde øh, griber dybere ind i ens væren. Mere er der ikke at sige om den sag. Ikke lige nu i hvert fald. sidste nummer i brevkassen i dag rummer endnu en diskret David Lynch-reference. Det er nemlig lavet af Peter Ivers, som, som, lavede, som har skrevet den sang, som i David Lynch-filmen øhm, Eraserhead, der er der en person, der bor inde i radiatoren, som kun optræder som en stemme, tror jeg nok. Og der personen, der bor inde i radiatoren, synger en sang på et tidspunkt. Og den person, der synger den sang og har skrevet den sang, som hedder In Heaven, Everything is Fine, det er Peter Ivers, som også har skrevet den sang, vi skal høre nu her, som hedder Miraculous Weekend. Og hvis der er noget, jeg ved, nu har det selvfølgelig været en smule højdragende, den her udsendelse af DJ Breds brevkasse. Være medskaber af al musik og sådan noget, og opløse subjektet og alt sådan noget vigtigt noget. Øh, men en ting, som jeg er fuldstændig sikker på, at vi alle sammen kan blive enige om, det er, at vi i hvert fald alle sammen medskaber af det, man ville kunne kalde en mirakuløs weekend. Og det er det, den sidste sang <clears throat> hedder. Den hedder Miraculous Weekend. Jeg håber, du får en mirakuløs weekend, der starter i morgen. Og jeg håber, du lytter med til den næste brevkasse. Tak for den gang.